Since we began this lesson with the opening line of fairy tales, we'll also finish it with what amounts to a folk tale. It's a story handed down over the centuries linking a mountain range in Cyprus with the warriors of Byzantium. According to this version, the mountain took its name from the depressions on its top, which look as if they had been made by a gigantic hand, that of a warrior who used the mountain for leverage to stop himself from falling into the sea, hence its name. The Five-Fingered Mountain. Η οροσυρά του Πενταδάκτυλου στην Κύπρο πήρε το όνομά της από το θρύλο για τους ακρίτες και το διγενή ακρίτα. Η λέξη πενταδάκτυλος είναι σύνθετη λέξη από τις λέξεις πέντε και δάκτυλος. Οι ακρίτες ήταν στρατιώτες που υπερασπίζονταν τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και πήραν το όνομά τους ακρίτες από τη λέξη άκρα δηλαδή τα σύνορα του Βυζαντίου. Ο πιο γνωστός από τους Ακρίτες είναι ο Διγενής Ακρίτας και τα κατορθώματά του είναι το θέμα πολλών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Διγενής Ακρίτας, κυνηγημένο από τους εχθρούς του, έφτασε στην Κύπρο και στην προσπάθειά του να μην πέσει στη θάλασσα, έβαλε το χέρι του πάνω στο βουνό και άφησε το αποτύπωμα από τα δάκτυλά του.